Ciam cevaloi aldomigis. Ciam, cae cie la homoi sia tempe aldomigis la hodiauan dom cevalon? La historio estas mirinde complica, sed nun haveblas respondo. Estas bone por ciu rilato, se por gi existas fonda mito. Tiel oni povas ciam de nove racconti, kiel iam cio comencigis, cae tiel oni povas plifortigi la rilaton. En la rilato inter homo cae cevalo tamen estas tiel, che al unu e la partneroi tiai racontoi estas egalai. Precipe mancis gis nun essenzae factoi pritio, kiel antau quelcae jarmiloi ambau cun La enigmo nun estas solvita, diras scientistoi de la Universitato de Toulouse en faca magazino. Lautio, la hodiaua domcevalo devenas de pestoi en la regiono Ponto Caspis en la occidenta parto de la Eurasia stepo. Tie antau quarmil ducentiaroi estis aldomigitai cevaloi, kiwi seque, ene de celcai arcentoi, disvastigis alla tutta continenta areo inter Atlantico cae Mongolio. Per tio la esploristoi liveras uno el la lastai pusleroi de ne ordinare complica historio de Aldomigo. Char tiui bestoi, kiui estis mal en la occidenta Eurasia stepo, Neniel estis la unuae cevaloi, ciuin la homo aldomigis. Iam mil tricent jaroin pli frue, en la botai culturo, cevaloi estis malsovagicitae en la regiono de la hodiaua Kazachio, cae estis usatae ciel fonto por viando cae lacto, cae ciel raideblai bestoi. Dum longa tempo, tial tiui bestoi estis consideratai la antauloi de la hodiauai domcevaloi. La linio de la botai domcevaloi el mortis, antau olgi povis scale disvastigi. Similan sorton trafis pluai linioi de domcevaloi ciui estis aperintai en Siberio cae sur la Iberia duon insulo ties parenza in rilato in al hodiao adom cevalo la scientisto comparis foie cun la rilato inter neandertalai homoi kai la moderna homoi por nun povi identigi la ponto caspisan regionon kiel originon de la hodiao ai cevaloi la esploristo comparis la genomo in de pli ol ducent cevaloi qui vivis antaujar miloi, cae same la genomon de dec hodiauai cevaloi. Helpis alla esploristoi, che en pli fruai epocoi, la bestoi suffice forte differenzis exemple en Anatolio, Europo, Centra Asio, cae en Siberio. La rapidezzo, ciel la aldomigintai cevaloi tiam disvastigis el la occidento de la Eurasia steppo, cae forpuscis ciuin aliaen linioin, tio ancau surprisis las ciencistoin. Unue, la aldomigintai cevaloi venis al centra Asio, iom pli poste, alla hodiaua occidenta Europo. Alla rapida disvastigio, versaine contribuis du geneticae modifoi, ciuin la autoroi same prescribas. Unu el la mutatio e conducis al pli stabila dorsa parto. Supposeble nur tiu genetica modifo e bligis daure usi tiu in besto por raidado. Ancora hodiau o cevalo i zorgeman muscolan treinadon porque la raidanto ne causas al ili torso doloroin. in. La alia mutatio igis la bestoin farigi malpliti memai, cae pli directitai alla homo. Tio estis grava por fugianta besto, por ne vivi en daura panico. Tiel la bestoi baldau farigis popularai transportiloi cae statusai simboloi, scribas la autoroi. Ciel la sciencistoi montris en pli fruai studagioi, tamen dauris gis la sepa iarcento post Cristo, gis en Europo regis pli eleganta tipo de cevalo. Crome, la fruai predistoi accelis la diversetson de coloroi de siai bestoi. Eble do ec estis dum tiu tempo la proverbo, ciu avertu hodiauain accettantoin de cevaloi, electi pestoin nur laula coloro. Ciar bona cevalo ne havas coloron.